Ciu eblas mangi reunige? La mediterranea cui rarto, con multe da legomoi cae fructoi, estas recomendata de faculoi prinutrado. Lige con multe da movigio, cae mal multe da alcoholo, tio lauili helpas resti laueble sana, ancaudum alta agio. Tio sonas bonege, cae tre alloge, per la giusta in eblas mal rapidigi mal in processo in en la corpo Ciu vere existas io cio efficas ciel nutrajo contra o mal unigio Se oni volas compreni ciel la corpo mal unigias tiam oni devas en profundigi kai focusigi pri la celoi En la cela kerno trovigas la cromosomoi, sur ciui estas conservita la genomo. Ce la finajoi de la cromosomoi sidas la telomeroi. Tiui segmentoi de la cromosomoi, iam de quelcae iardecoi estas obiecto de scienza esploro, se temas prima maliunigio la telomero i servas chi el protecta i por la celoi simile al shushnuro chi ce la finajoi restu stabila por trairi la trueto in de la suoi. la problema consistas sel tio che per chi u de celo la telomero i iomete La cromosomoi do per crescanta agio farigias pli cae pli malstabilai. Cae tio pli altigas la dangeron, che ili estas ellegatai, cun eraroi. Cae tio signifas, ciu en la intesto au en la hauto, ili ne plu plenuma sia in tasco in tiel bone. Crome, la corpo pli cae pli malfacile capablas regenerigi estes en tutte sep mecanismoi de maliunigio. Inter ili exemple ancau damagioi de la donua, au la elcerpigio de la praceloi. Tiui mecanismoi efficas individue ce ciu homo. Ec se la telomeroi ne portas la solan respondetson por maliunigiai procesoi en la corpo. Existas indicoi, che eblas bon fartigi sia in telomeroin per bone electita nutrajo. Estas recomendinde consumi malpli da sucero cae malpli forte prilaboritain productoin. Ce la digestado de tiai productoi nome ec estas liberai radicaloi. Tiui reactiemai moleculoi produchausoi estas problemetsai unue ili povas enpenetri en la celoin, cae tie damagi genoin. cae due, ili povas stimuli inflamoin en la corpo, cae ancau tiui povas damagi la telomeroin. Antioxidantoi, aliflanque, neutralizas liberain radicaloin. Ili trovigas en beroi, cae generale en fructoi cae legomoi la mediterranea cuir arto, nutras la esperon, che gi povas mal rapidigi la maliunigion. Gi consistas el multe da legomoi cae fructoi, multe da legummenazoi, cae mal multe da viando au fisio. C'è studo en Californio en la iaro 2008, scientisto prilumigis la longhezza in de telomeroi ce pazientoi cun cancero de prostato, qui dum tri e changis sian vivo stilon. Nome, ili consumis planto nutrajon con mal multe da grasso. Ili regule movigis, cae mal strecigis. Tie montrigis, che ce la parto prenantoi, la enzimo telomeraso estis aparte activa, cae gi prisorgis, che la telomeroi pli mal rapide mal longigis. La studo montris che la telomeroi de la parto prenintoi post quiniaroi estis ec iom pli longai. Ciutio estis causita nur de la shangio de nutrajo, au de ciui shangioi de vivo stilo cune, tion la studo ne pobis el trovi. Do, ciu case, estas bone nutrisin per sanai nutrajoi cae practici sanan vivostilon. Tio pli altigas la chanson resti sana pli longe, ancau en alta agio.